بركاته الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه تسليما مزيدا وبعد Wapenzi watazamaji ni furaha iliyoje tunapokutana tena katika kipindi chenu mkipendacho cha tauhidu awala awwala tauhid mwanzo. Karibuni tena kwa moyo mkunjufu tuendelee kujadili baadhi ya mambo muhimu kuhusiana na mada hii muhimu katika dini yetu teule ya Uislamu. Katika kipindi kilichotangulia au vipindi kadhaa tumekuwa tukizungumzia manhaji ya ahlusunnati sunnati wal jamaa na tulisimamia au tulikomea katika kipindi kilichotangulia tulipokuwa tunataja mambo muhimu mambo ambayo kwamba ni ya kipekee yanapatikana katika akida hii ya ahlusunnati waljamaa na hautayapata katika akida zingine au katika dini zingine tulifikia nukta ya tano ambapo ilikuwa ni alwuduhu wasuhulatu walbayan wazi na uwepesi wa hali ya juu katika kuelewa katika kuitekeleza mafundisho ya akida hii ya sahihi ya Kiislamu akida ya ahlu sunnati wal jamaa tulisimamia kauli ya Sheikh alipokuwa anasema rahimahu hafidhahu Allah tabaraka wa taala ala tara anna man qaddara ala al-ibtida' fahuwa ala al-i'adati aqdar kurahisishia watu ambao wana tatizo la kuelewa kuhusiana na jambo la kufufuliwa baada ya kufa kwa sababu wakati wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna watu ambao walikuwa na tatizo na jambo hili wakati wetu huu kuna watu ambao ni mzito kwa wao kuelewa itakuwaje mtu amefariki amezikwa ame, ameisha kabisa na kuwa mchanga atafufuliwa tena na kuregeshwa kuwa ni mwanadamu alivyokuwa kabla ya kufariki kwake Hili ni swali ambalo walilouliza wale waliokuwa kabla yetu waliokuwa wakati wa nabii sallallahu alaihi wasallam wakasema idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun itakuwaje ya kuwa sisi tutakapofariki na kuzikwa na kuwa mchanga na mifupa tutaweza kufufuliwa tena Allah subhanahu wa ta'ala kuwarahisishia wao kuelewa Allah waambia jalla jalalu amma yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu au Allah subhanahu wa ta'ala asema wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi na ni yeye ndiye alianzisha viumbe na yeye ndiye atakaye virudisha mara nyingine na jambo hilo ni sahali mno kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kufufua na kutregesha sisi wanadamu baada ya sisi kufa na kuzikwa baada ya sisi kufariki na kuzikwa basi ni jambo sahali mno Allah subhanahu wa ta'ala atalifanya au kulifanya ikiwa wewe unashuku basi jiangalie wewe mwenyewe Allah asema yeye ndiye aliyekuumba haukuwepo wewe kabla ya miaka kadhaa na hautakuwepo hapa duniani baada ya miaka kadhaa lakini Allah anakuambia mimi ambaye nilikuleta wewe haukuwepo basi ninaweza kukuregesha wewe tena katika uzima katika uhai na hilo ni jambo ambalo kwamba ni sahali mno kuna wale ambao wanashaka na kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala wanashaka na ulimwengu huu kumlikiwa na yule ambaye anaendesha mambo katika huu ulimwengu Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia law kana fihima alihatun illa Allah lafasadata فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كما wangalikuwako wangalikuwako humo yani mbinguni na ardhini miungu mingine wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala basi bila shaka zingeharibika bingu na ardhi ulimwengu ungeharibika tungeharibikiwa sisi lakini ulimwengu huu iko na rab iko na mlezi iko na muumba ambaye ndio anaimiliki na ambaye ndiye anaendesha mambo yote katika huu ulimwengu naye ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo aya hizi na zingine nyingi inampatia Muislamu imani zaidi katika akida yake inampatia Muislamu thabatu zaidi na kumpatia uhakikisho ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anaendesha mambo ya walimwengu katika huu ulimwengu na Allah subhanahu wa ta'ala atakutana na waja wake yaumal qiyamah na wale watakaobahatika kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa na bahati kubwa ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo alwuduh wasuhula walbayan kuna uwazi wa hali ya juu katika aqida hii ya ahli sunnati wal jamaa katika aqida ya Kiislamu sahihi miongoni mwa mambo ya kipekee ya aqida hii ya Kiislamu ni as-salamatu min al-ittirabi wat-tanaqudhi wal-labs ni aqida hii imesalimika na any kind of contradictions hakuna kugongana katika aqida hii wala kukinzana kwa aina yoyote la fala makana fiha li shay'in min dhalika mutlaqa hautapata ya kuwa kuna jambo ambalo kwamba la kukinzana kuna opposites kuna yani kuna tanaqub huku kuna semwa hivi na kule kuna semwa hivi na ni completely opposite hautaweza kupata katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa wewe kama muslimu waona kuna jambo ambalo kwamba la, la, la contradict jambo ambalo kwamba ni kinzani katika Qur'an au katika Sunna ni ufahamu wako ndio bado ni ndogo lau ukienda katika ahlu dhikr ukamuuliza mbona aya hii yasema hivi na aya hii nyingine yasema hivi inakuwaje bora inakaa kuna contradiction la yule ambaye ni mjuzi wa tafsir au ni mjuzi wa ahadith za Rasul sallallahu alaihi wasallam atakuwekea bayana atakwambia aya hii maana yake ni hivi na aya hii maana yake ni hivi na utakuta kuwa hakuna mapinza hakuna kin, hakuna contradiction katika aya hizo kwa hivyo akida ya Kiislamu hautapata contradiction ndani na ni vipi utaweza kupata contradiction hali ya kuwa hii ni wahyun min Allah ni funuo ni revelation kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia hii dini kuwa ni dini ya haki na huwezi pata contradiction katika jambo ambalo kwamba ni haki falhaqu la yatarib wala yatanaqab ni vigumu kupata kuwa jambo la haki kinzana au lagongana haliwezekani bal yushbihu ba'dahu ba'da wa yashhadu ba'dahu li ba'd bali utaona kuwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala sunna ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam aqida yetu ya Kiislamu siku zote utakuta hadithi hii ina support hadithi nyingine aya hii inafasiri ina, ina aya nyingine aya ile inatilia nguvu aya hii na kadhalika na kadhalika lakini hautapata contradiction ndio maana Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu يقول في كتابه المجيد ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا افلا يتدبرون القرآن walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira aya 82 sura an-nisa sura ya 4 Allah asema na kama ingelitoka ingelitoka kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala yani Qur'ani hii kama ingelitoka asili yake ingelikuwa ni kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بس bila shaka wangalikuta wangalikuta ndani yake khitilafu nyingi mno Qur'an ni kitabu kikubwa ni kitabu ambacho ina sura nne ni kitabu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake anajadili mada moja katika sura tofauti tofauti tofauti anajadili one theme ujumbe moja inajadiliwa katika sura mbalimbali sehemu mbalimbali ya Qur'an na hautakuta contradiction Allah sema Qur'ani hii ilivyo lau angelikuwa asili yake ni kwa asiya kuwa Allah muna hata kama asili yake ingekuwa ni kutoka kwa rasul mtume ambaye ni mwanadamu basi mngelikuta kuna ikhtilaf nyingi sana ndani yake kungekuwa kuna contradictions nyingi lakini kwa nini haina contradiction ndani yake kwa sababu ni kalamu rabbil alamin ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ahata bikulli shay'in ilma ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yake imekusanya mambo yote kwa hivyo Qur'an haina contradiction. Ikiwa Qur'an ndio asli ya aqida hii sahihi ya Kiislamu, basi pia aqida hii haina contradiction. Kinyume na aqida zingine, kinyume na njia zingine ambazo kwamba watu wamechukua kuwa ni njia za kidini za kufatwa, utakuta utakuta kuna msingi moja katika misingi yao yasema hivi na kuna misingi nyingine katika hiyo hiyo akida ambayo ina contradict na inavunja ile ya kwanza asema Sheikh حفظه الله تبارك وتعالى أما الباطل فبالعكس من ذلك أما باطل njia ambayo sio ya haki dini ambayo sio ya haki dini ambayo akida ambayo sio sahihi akida yote isiyokuwa akida ya ahlu sunnati wal jamaa utakuta siku zote kuna contradiction fatajidu ba'dahu yubtilu ba'dha utakuta hii inavunja nyingine utakuta jambo moja linavunja jambo lingine utakuta maelezo kam fulani inavunja maelezo mengine wa ahluhu fi ghayati tanaqub utakuta pia watu wao wanakinzana wanagongana asema bal tajidu alwahida minhum mutanaqidan ma'a nafsihi bal unaweza kuta mtu mwenyewe anajicontradict kabisa mutafatihan fi aqwalihi mtu ambaye ana contradict mazungumzo yake sasa, sasa hivi atasema hivi kuhusiana na akida yake na baada ya muda atasema vingine labda huyu ni mtu ambaye anahesabika kuwa ni msomi katika ile njia katika hiyo dini فعقيده اهل السنه والجماعه سالمه من ذلك كلها عقيده يا اهل السنه والجماعه imesalimika na hayo yote walhamdulillah Walhamdulillah. Tuchukue mifano. Kuna watu leo wanahesabika chini ya umbrella ya Uislamu. Wao wanajiita ni Waislamu. Lakini waona ya kuwa baadhi ya maimam katika manhaji yao imam katika manhaji yao watu ambao wanawachukua ndo imamu wao viongozi wao viongozi wa kihistoria yaalamuna ma kana wama yakun wala yakhfa alayhim shay wanasema maimamu wetu hao ambao wanajiita ni waislamu na wanakhalifu manhaji ya ahlu sunnati wal jamaa wanadai ya kuwa maimamu wao wanajua ma kana yale yote ambayo yamepita wama yakuna yale yatakayotokea katika siku za usoni wala yakhfa alaihim shay na wanadai ya kuwa hakuna chochote ambacho kinawafichikia maimamu wao imamu wao wanajua ghaibu bali wanadai ya kuwa maimamu wao wanajua wata, watafariki lini na wala hawafariki isipokuwa kwa idhni yao isipokuwa kwa idhni yao imam atafariki tu ikiwa atatoa idhni yani malakul maut atakuja kumconsult atakuja kumshauri imam wanaje ya kuwa e, siku yako imewadia utafariki ama hutafariki lazima yeye atoe idhni na aweze kufariki famin usuli dinihim alghulu fil a'imma katika misingi ya dini yao ni wao kupita mipaka katika maimam baadhi ya hawa maimam ni watu wema ni watu ambao ni masahaba ni tabi'un ni tabi'u tabi'un ambao wako mbali mno na madai ha, madai haya ya watu hawa lakini wao wanapita mipaka katika hawa maimam fahum yakhla'una alayhim sifat la tuthbitu hatta lilanbiya wao wanawazulia sifa ambazo kwamba hata mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala hawasifiki nayo wanasema unajua ghaib bali wengine wanasema siku ya kiyama amri itakuwa kwa mikono yao wao ndio wanaendesha ulimwenguni na mengoni ya madai mengine yasiyokuwa na msingi kisha utakuta wana msingi nyingine katika akida yao msingi ambayo inakuja kucontradict msingi hii ambao wao wamebezwa kidai ya kuwa maaima wanajua ghaib na mengine mengi kisha utakuta kuwa wanasema miongoni mwa misingi ya dini yao ni jambo ambalo kwamba inaitwa attaqiyya attaqiyya ya kuwa imam anaweza kuwa anaficha ukweli anaficha jambo fulani kwa kuogopea madhara ambaye huenda ikamfika kwa namna moja au nyingine asema Sheikh fa idha qila lahum limadha yakhtafi a'immatukum kwa nini maimamu wenu wanajificha kwa sababu wao wanadai kuwa imamu wao wa mbili amejificha sehemu fulani atarudi baada ya muda fulani Sheikh asema wanapoulizwa limadha yakhtafi a'immatukum kwa nini maimamu wenu ambao nyinyi mwadai wanajua ghaib mwadai hawezi dhuriwa isipokuwa kwa idhini yao wanajificha limadha la yasda'una bilhaq kwa nini hawadhihirishi ukweli kwa nini wanaficha ukweli wanapoulizwa wanasema ni taqiya ni tu, wanaficha hiyo kwa maslahi kwa maslahi ya kidini wanavodai wanapoulizwa wanaficha hiyo wanafanya taqiya wakimwogopa nani wanasema minal aada eh? ni kuogopa maadui wanapoulizwa ayu a'da'in wa antum bizamikum tarawna annahum ay al ya'lamuna mata yamutun unapoulizwa ni maadui wa aina gani na hali ya kuwa nyinyi mwasema maimamu wenu wanajua watafariki lini kwa hivyo ikiwa imam yeye atajua atafariki siku fulani au mtu fulani itakuwa sababu yeye kufariki ataweza kujizuia ataweza kujidefend waqul mithla dhalik kwa hivyo hawa unaona kuna contradiction wanasema ya kuwa imam anajua ghaib imam anajua ile ambalo kwamba kuna maslahi yake ndani imam ndiye imam ako, ana, ana, ana vipawa hivi na vile lakini upande mwingine wanasema maimamu wetu si waoga kuficha ukweli bali wanaficha ukweli kwa kuhofia na kuogopa maadui zao kuna contradiction hapo vivyo hivyo kuna watu ambao miongoni mwa waislamu wanadai ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anna nabiya sallallahu alayhi wasallam huwa awwalul makhluqat kuna watu ambao wanadai ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kiumbe wa kwanza kuumbwa bali wanaona ya kuwa anna jami'an anna jami'al kainati khuliqat min nurihi alaihi salatu wassalam bali wanaona ya kuwa viumbe vyote vimeumbwa kupitia nur yake alayhi salatu wassalam pamoja na hiyo shekha anasema utawakuta wao wanasherehekea kizazi cha nabii sallallahu alayhi wasallama wanasherehekea birthday ya rasul sallallahu alayhi wasallama wanapoulizwa shekha sema bima tahtafilun mwasherehekea nini nyinyi wanasema nahtafilu bimawlid an-nabiy sallallahu alayhi wasallam haythu wulida 'ama al-fil yawma kadha wa upande mmoja wanasema ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndo kwanza kuumbwa na upande mwingine wanasema tunasherehekea kizazi chake sallallahu alaihi wasallam ni mazazi yapi mnasherehekea hali ya kuwa yeye aliumbwa zamani alikuwepo Sheikh anasema hapo kuna tanaqub umbur ila hadha tanaqub angalia kugongana kwa ideas katika mambo kama haya na Sheikh anasema usishangazwe kwa sababu manhaj yoyote ambaye itakhalifu manhaji ya ahlu sunnati wal jamaa siku zote itakuwa kuna contradictions itakuwa kuna mgongano itakuwa kuna kukinzana katika mambo ambayo wao wanaeleza Sheikh anasema vivyo hivyo utakuta katika madhhabu zote ambazo kwamba zina khalifu aqida sahihi ya Kiislamu ina khalifu dini sahihi ya Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh atolea mfano baadhi ya watu ambao wao wanasema ulimwengu huu hakuna kitu ambacho kwamba chaitwa dini hakuna kitu amba hakuna yoyote ambaye aitwa Mungu ulimwengu ilikuja tu natural ilikuja tu faja'atan ghafla na inajiendesha yenyewe Sheikh anasema utakuta baadhi ya watu hawa wanapojikuta katika hali ngumu wao hurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala anatoa mfano Sheikh asema Hitler alipokuwa anapambana na, ma, na, na, na, na marashia asema wakati wa vita vya pili na hawa majamaa Russians walipolemewa na Hitler wao walifanya nini kiongozi wao amara bifathi almaabidi watadarru ila Allah tabaraka wa taala wale communism pamoja na kuwa wao walikuwa wanadai hakuna Mungu hawafanyi ibada ya aina yoyote ulimwengu imekuja tu fajaatan ulimwengu imekuja tu naturally na maisha inajiendesha yenyewe lakini walipolemewa na wakaona mazito wanaoyapitia ilibidi wao waamrishe wafasi wao kufungua sehemu za ibada na kumnyenyekea muumba wa bingu na ardhi Allah subhanahu wa ta'ala angalia vile ambapo wala pale wanadai hakuna Mungu leo wanamlilia Allah subhanahu wa ta'ala hata wakati wetu huu wa covid-19 kuna watu ambao walikuwa hawapatii dini dini za aina zote umuhimu wowote lakini magonjwa yalipowakaba uh, uh, hii virus ilipozidi ilibidi wao waende kwa watu wa dini waende kwa waislamu waende kwa wasiokuwa waislamu na kuambia mtuombee mtufanyie maombi jambo hili laonekana itatuangamiza kuna watu ambao siku zote walikuwa wao ni science science science hawajawaonekana wakishika vitabu vya dini sika wakim, wakimtambua na kumrecognize Allah subhanahu wa ta'ala kama mumiliki na anaendesha mambo katika ulimwengu lakini wakati huu ilibidi wasalimu amri na kuambia watu tushafanya yote ambayo science inaweza ikafanya imebakia sisi kunyanyua mikono yetu juu na kumuomba na kumuomba aliyekuwa juu na muumba wa bingu na ardhi aweze kututimizia na kutusahalishia mambo yetu lakini muislamu ambaye katika akida hii ya ahlusunnati waljamaa siku zote akida yake haina pingamizi haina contradictions yeye anaongozwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa mambo ya kipekee ambayo utapata kwa wafasi hawa wa aqida hii sahihi ya ahlusunnati waljamaa annaha qad ta'ti bil eh, bilmuhar walakin la ta'ti bilmuhal akida hii huenda wakati mwingine ukapata ndani yake mambo ambayo kwamba ni ya kushangaza mambo ambayo kwamba ni mazito lakini ni mambo ambayo kwamba si yawezekana ni mambo ambayo kwamba yanaonekana ni makubwa lakini ni mambo ndiyo yawezekana kama vile mambo ya ghaib unseen things vitu ambavyo kwamba hatuvioni eh, ni, ni, ni jambo kubwa kuamini ya kuwa Mungu yuko lakini haimaanishi kuwa ikiwa hatumuoni hayupo Allah yupo na dalili zote zaonesha kweli yeye Allah subhanahu wa ta'ala yupo Allah subhanahu wa ta'ala ametuelezea kuhusiana na janna na nar hatuyaoni lakini ukoli ni kuwa yapo ukweli ni kuwa yapo na siku moja tutakuja kuona huo moto tutakuja kuona hiyo janna biidhnillah tabaraka wa ta'ala kwa hivyo eh, eh, akili wakati mwingine huwa inastaajabika huwa inashikwa na butwa kwa kwa, uh, eh, kwa kuamini baadhi ya mambo mazito unaambiwa kuhusu sirat unaambiwa kuhusu haud unaambiwa kuhusu sifa mbalimbali za Allah subhanahu wa ta'ala sifa hizi ziko zipi hatujui wala haufai kuuliza ni jambo ambalo kwamba ni mazito lakini ni mambo ambayo kwamba yawezekana ni mambo ambayo kwamba akili ya Muislamu inamwambia kweli Allah subhanahu wa ta'ala yupo kwa sababu ya mengi anayaona yanayofanywa na Allah subhanahu wa ta'ala amma Akida zingine siku zote zinakuja na mambo ambayo kwamba ni mustahilat. Mambo ambayo kwamba ni muhal, mambo ambayo akili ya mwanadamu haiwezi kukubaliana nayo hata dakika moja. Katika akida ahlu sunnah wal jamaa utakuta hakuna jambo ambalo kwamba ni muhal, ni jambo ambalo naam inaweza akili zaweza babaika kidogo lakini utakuta ni jambo ambalo kwamba lawezekana. Lakini akida zingine mbovu batili siku zote wao huja na mambo yasiyokuwa na msingi mambo ambayo kwamba hayakubaliki kiakili ya mwanadamu kwa mfano mayahudi wanadai ya kuwa wao ni sha'bullahi almukhtar wao ndio viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala waliochaguliwa wao ndio viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala waliochaguliwa Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua wao peke yake wa وجعل باقي الشعوب hamiran لهم Allah subhanahu wa ta'ala wanavyodai wao ya kuwa wao tu ndio wanadamu wa sawa. wao ndio special people ambao wameumbwa na Allah waliobakia katika wanadamu wameumbwa ili waweze kuwapatia khidma wao ili wawe servants wao Hindo itikaji potovu ambao wako nayo na jambo hili mwanadamu yoyote ambaye ameumbwa vyema na Allah subhanahu wa ta'ala hata likubali jambo ambalo kwamba ni muhali ni jambo ambalo kwamba haliingia akilini kuna watu wanasema ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni moja kati ya watatu ni jambo ambalo kwamba hata huyu ambaye atakuwa na madai kama haya atakuwa hawezi akathibitisha hawezi akathibitisha la kusema tu ni kuwa akili yako haiwezi kubali mpaka uamini lakini ni jambo ambalo kwamba liko wazi na Allah subhanahu wa ta'ala amelikana Allah akasema laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha hakika wamekufuru wale ambao wanadai ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni moja kati ya watatu Allah subhanahu wa ta'ala amelikataa hilo kwa hivyo kwa muislamu hili ni jambo ambalo kwamba haliingii akilini bali Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja yeye ndiye anayefaa kuabudiwa peke yake hana washirika hana wasaidizi vile vile utakapokuja katika aqida ya rafidha utakuta kuna mambo ambayo kwamba ni mustahilat ni mambo ambayo hayawezekani wala hayaingia akilini utakuta kuwa wanasema Qur'ani ambayo tuko nayo leo ina upungufu Qur'ani ambayo tunaisoma leo si Qur'ani aliyeleta Nabii sallallahu alayhi wasallam si Qur'ani aliyoifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kulengamana na madai yao wanadai ya kuwa Qur'ani aliyetuachia Rasul sallallahu alayhi wasallam iko na imamu wao wa mwisho alquranul kamil ma'a alghaib almuntadhar alladhi sayakhruju akhir alzaman hivi ndivyo wanavyodai watu hawa ya kuwa ile ambayo ni kamil Qur'ani ambayo imekamilika si Qur'ani tunayoisoma leo bali Qur'ani ambayo tunaisoma leo ina upungufu wa hali ya juu kulingamana na madai ya Rafidha na wanadai kuwa imamu wao wa misho ambaye kulingamana na wao amejificha somewhere atakuja na Qur'ani hii iliyokamilika akhiru zaman wakati wa misho kabla ya kiyama sasa itakuwa kuna faida gani ya Qur'ani hii ambayo itafichwa thousands of years alafu itolewe tu misho wa ulimwengu kwa walimwengu itakuwa una ina faida gani hii ndo swali ambalo kwamba Sheikh analiuliza asema fama faidatu hadha alquran alladhi lan yakhruja linnasi illa fi akhir zaman kuna faida gani ya kitabu hiki kitakatifu ambacho hakitatolewa kwa wafasi wake isipokuwa misho wa ulimwengu thumma hal yaliqu bihikmati llahi azza wa jalla wa rahmatihi wa adli na ina ina inafaa kwa hikma ya Allah na kwa uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala tuwafaa sisi kumsifu Allah na sifa hii ya kuwa walimwengu waishi pasina na hidayah miaka na mikaka pasina na wahi kisha mwisho wa zama ndipo Allah subhanahu wa ta'ala eti awaletea Qur'an awaletea hidayah la ni jambo ambalo kwamba haliendi na uadilifu wa Allah alienda na hikma ya Allah bali Allah subhanahu wa ta'ala alichukua ahadi ya kuihifadhi Qur'an kuanzia wakati wa nabii sallallahu alaihi wasallam ila akhir zaman inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun hakika sisi ndio tumeteremsha adh-dhikr ambayo ni al-Qur'an na sisi ndio wenye kuilinda na kuihifadhi ndio maana ahlu sunnati wal jamaa wanaamini ya kuwa Qur'ani haijawahi kuwa haijawahi kubadilishwa kwa wala kuongezwa bali iko alivyoifundisha nabii sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo Qur'ani aliyotuletea Rasul sallallahu alayhi wasallam ni hii Qur'ani wala sio kama wanavyodai hawa jambo ambalo kwamba haliingia akilini eti kitabu hiki ni kitabu ambacho kwamba ameletwa au ni kitabu ambacho kwamba kina upungufu wanavodai wao ta'ala Allahu amma an dhalika amma ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira Allah mbali kabisa na madai yao bali kitabu Allah kalamu Allah ni kitabu ambacho kwamba kimekamilika na ni kitabu ambacho kwamba kinatoa uongofu kwa walimwengu utakuta baadhi ya watu na contradiction zao wao wanamtukuza wanamtukuza Abdurrahman bin Muljim na hawa Nusairia baadhi ya eh, vikundi ambavyo kwamba ni vibaya zaidi vikundi vya Shia ambao ni wabaya zaidi katika akida kwa sababu wao wamefikia katika kiwango cha kumwabudu Ali Ali radhiallahu tabarak wa ta'ala anhu huku wanatukuza na kumsifu Abdurrahman bin Muljim aliyemuua Ali radhiallahu an na upande mwingine wana wanamwabudu na kumtukuza Ali radhiallahu an wao wanadai ya kuwa Ali yuko kwenye mawingu na wingu inapopita wanasema assalamu alayka ya abul hasan mawingu yanapopita wanadai ya kuwa huyo ni Ali radhiallahu anhu na wanadai ya kuwa eh, ile sauti ya radi inapotoka ni sauti ya Ali radhiallahu anhu wengine wanadai ya kuwa Ali ndio Ali ni mwezi kwa mwezi ndio maana wanaitwa uh, firqatul qamariya na kadhalika na kadhalika utakuta wote hawa wana contradiction chungu nzima wanajicontradict kwa jambo moja na kupitia lingine na wanasema mambo ambayo hayaingia akilini kama hawa ambao wanadai ya kuwa aliko kwa mawingu na sauti hiyo unayosikia ni sauti ya Ali au aliko kwa mwezi na kadhalik hizi ni mustahilat ambazo kwamba ahlusunnati waljamaa bi rahmatillahi wa tawfiqi wamewekwa mbali kabisa nayo walillahi alhamdu min qabl wa min ba'd kwa hivyo moja katika aqida za ahlusunnati waljamaa moja katika mambo ya kipekee katika akida hii ya ahlusunnati wal jamaa ni kuwa hautakuta mambo ambayo kwamba yasiyowezekana yasiyoingia akilini kama ilivyokuwa hali na watu hawa ambao Ali radhiallahu eh, watu hawa ambao wana contradictions chungu nzima akida yote ambayo itakhalifu akida ya Kiislamu itakuwa na contradiction anaposema Sheikh kuna baadhi ya watu lao leo wakiulizwa mama na baba na watoto kila mmoja akiulizwa akida yake iko vipi watatofautiana pakubwa kinyume na ahlu sunnati wal jamaa mambo yao yako wazi yako sahali yanajulikana na hili hata mimi limenifanyikia kuna wakati nikimalizia ndugu zangu nilikuwa kwa matatu na ilikuwa ni kabla ya covid 19 kuna dereva pale mimi nipo katikati na hapa upande wa mlango kuna mwingine ameketi ikawa kondakta kila wakati yeye anapopata hela kubwa iliyoshikana anaambia driver nipe change driver nipe change misho yule driver akakomenti na kusema ya kuwa mimi si driver driver ni Yesu mimi si driver driver ni Yesu sasa aliposema hivyo mimi nika nikauliza nilikuwa katikati nikauliza driver ni Yesu ama ni Mungu Nilipouliza swali hili wale mabwana wawili ambao walikuwa kando yangu huyu ambaye yuko right na left yule driver aliyesema driver ni Yesu akajibu na kusema driver ni Mungu na yule ambaye kwa upande wangu wa kushoto akajibu kwa kusema kuwa driver ni Yesu Hasa nikamuuliza nikauliza driver ni Yesu kama ulivyosema wewe ama ni Mungu kama ulivyosema wewe na wote wawili wakacheka na wakanyamaza hivyo kwa hivyo sisi alhamdulillah tunapoabudu tunamwabudu Mungu mmoja tunapomsifu tunamsifu Mungu mmoja lakini hatufanyi kama wanavyofanya wengine wakamwabudu mwingine na wakadai ya kuwa wanamwabudu Allah kupitia huyo wanayomwabudu hilo likipatikana katika Uislamu litakuwa ni jambo ambalo kwamba la kumtoa Muislamu katika dini yake kwa hivyo biidhnillah tabarak wa taala haya ni baadhi ya mambo ya kipekee ambayo utapata katika aqida ya ahlusunnati wal jamaa na ikiwa wewe utakuta kuna kubabaika katika akida yako basi ufahamu wako ndo uko ufahamu wako ndo uko chini lau ukauliza wale ambao wana wajuzi wataweza kukubainishia na kukuwekea mambo wazi wa ila dini aliyoifundisha nabii sallallahu alaihi wasallam ni dini ambayo uko wazi ni dini ambayo mambo yote yanayofundisha ni mambo ambayo kwamba yawezekana ni mambo ambayo kwamba eh, hayakinzani kivyovyote tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie ufahamu wa kisawasawa wa dini yake atujalie ni min ahli sunnati wal jamaa atujalie kuishi kama waislamu atufishe tukiwa waislamu na atukutanishe na waislamu katika janna yake wajazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa